runāt par tēmām, ko baznīca sociālā mācība vai tieši ko šīs kompendijas piedāvā un ķeramies šodien, ķeramies jaunai tēmai klāt un tā ir darbs, cilvēka darbs, jā, tieši tā. Arī šo tematiku baznīca apspriež, pārdomā un, protams, kā ik reizi sāk ar teoloģiskajiem aspektiem šai tematikai, darba tematikai. Es domāju, ir tā vērts, lai tiešām arī iedziļinātos un pārdomātu par darbi, tīpaši mūsu arī apstākļos, laikam, laikam nav jau mūsu apstākļi ne ar ko citādāki no apstākļiem pirms 100 gadiem vai pirms 300 gadiem un tā tālāk, nu, kad e, tas darbs ir bijis ārkārtīgi būtiska e, cilvēku dzīves sastāvdaļa, bet e, kā to pareizi var, ja tā var teikt, izprast un kā tā vislabāk tad arī eh, skatīties un domāt par mm, darbu. Bet jā, kā jau es teicu, eh, vispirms eh, teoloģiskie, bibliskie aspekti darbam. Un es pieļauju, ka daudzi jau zin, un tomēr ir vērts arī varbūt tās atskatīties, arī pievērst vērību tam, ko tad šis baznīca sociālās mācības kompendijas saka par darba uh, bibliskajiem aspektiem, un kā pirmā lieta tiek norādīta, kad vecajā derībā, iep, vecā derība iepazīstina ar Dievu kā ar visvaruno radītāju, kas rada cilvēku pēc sava attēla, aicina to apstrādāt zemi un sargāt ēdenes dārzu, kur Dievs viņam ir ierādījis vietu. Tātad atgriežamies pie pašiem pašiem pamatiem, nu, pie šī pirmā stāsta, radīšanas stāsta, kurā tad arī tiek norādīts uz eh, kādiem aspektiem, <clears throat> kas mums ir jāņem vērā, un tie ir, kad eh, mūs aicina apstrādāt zemi un sargāt ēdienas dārzu, eh, kur Dievs mums ir, kuru Dievs mums ir um, devis um, ar savu radīšanu. Dievs uzcīts uzdevumu pakļaut zemi un valdīt pār katru dzīvo radību, <clears throat> un uh, varbūt tās mūsdienu kultūrā, kur tik ļoti daudz tiek runāts par uh, um, ekoloģisko dzīvesveidu, par uh, visiem šiem zaļajiem un dzīvesveidiem un veidiem, kā lai tikai nekaitētu dabai, šie vārdi varbūt tās izskan ļoti uh, pretstatā tam, par ko mūsdienu kultūra attiecībā uz dabu, uz zemes resursu lietošanu um, saka. Un tomēr, vai tas iet pretrunā? Nē, nekādā ziņā ne. Valdīšana pār citām dzīvajām būtnēm nedrīkst būs, būt despotiska un neprātīga. Tā tūdaļ pēc tam, kad tiek pateikts, kad Dievs uztic zemi uh, un aicina to pakļaut un valdīt um, par šo zemi, par visām radībām, tas uh, neparedz despotisku vai neprātīgu šīs zemes un pasaules um, resursu arī lietošanu. Uh, jā, Dievs rad, Dieva radītie labumi jāapstrādā un jāsargā. Šos labumus cilvēks nevis radījis, bet saņēmis kā dārgu dāvanu, un radītājs viņam uzticējis atbildību par to, apstrādāt zemi nozīmē nepamest to novārtā. Nozīmē rūpēties par to, tātad nepamest novārtā un rūpēties par to. Un šeit es domāju arī ļoti labi tādā uh, gadījumā mēs varam arī šo mūsu laiku um, lielo uzstādījumu rūpes par eh, kopīgām mājām, uz ko norāda pāvests Francisks, arī iekļaut jau šajā uh, eh, bībliskajā tādā skatījumā, uz, mm, mm, kur mēs tiekam aicināti apzināties to, ka Dievs ir radījis zemi nevis mēs ar savu darbu, bet Dievs tātad uh, un aicinājis mūs rūpēties par to, apstrādāt un valdīt par to, uh, bet uzreiz arī piebilstot, ka tas nav e, eksploatācija, despotisms vai e, paviršība kāda gluži otrādi novērtējot un pateicībā par e, Dieva radīto abrīnojumu pasauli, mums ir arī nedaudz tālāk to arī re, re, lasīsim un dzirdēsim, mums ir arī kā tādai radības kronim jāparūpējas par šo Dieva radīto pasauli Un jā, atkal eh, pats sakot radības kronis, un šeit domājot cilvēku ar to, jā, dažreiz varbūt tās nebūtu ne, eh, neatstāja rabi, radības kroņa iespaidu eh, dēļ to paviršumu vai cietsirdību, ar kādu tiek izmantot resursi, un tomēr mēs kā saprātīgas būtnes, kam ir dota šī vara un pāraudzība par radību, esam aicināti uh, rūpēties par un, ja, droši vien kādā brīdī atgriezties no nepareizi pielietotiem vai izmantotiem resursiem vai dieva radību, kas mums ir uzticēta. Radītāja plānā radītās lietas, kas ir labas pašas par sevi, pastāv cilvēka dēļ. Tātad Dievs ir radījis pasauli un to ir radījis mūsu, tas ir cilvēku dēļ. Abrīns par cilvēku diženumu nos, diženuma noslēpumu eh, pas eh, psalmistiem liek izsaukties. Tad abrīns par šo cilvēka, nu, gribas teikt tā īpašo statusu varbūt tā, radībā, visā Dieva radībā, tad psalma vārdiem, kāds no psalmistiem raksta, kas tad ir cilvēks, kad tu viņu atceries, vai cilvēka dēls, kad tu viņu apraugi – Par eņģeļiem nedaudz zemāku tu esi viņu darījis ar godu un slavu viņu graznojis un, un iecēlis viņu par tavu roku darbiem. Zem viņa kājām tu esi nolicis visu. Tā psalms, astotais psalms raksta e, par cilvēka cieņu, ko Dievs ir cilvēkam devis un, un arī tām attiecībām e, starp e, radību, starp pārējo radību, tātad starp cilvēku un pārējo Dieva radīto pasauli zemiņa kājām, tu esi nolicis visu. Ļoti spēcīgi, manuprāt, izskan eh, šie vārdi. Darbs ir piederīgs cilvēka sākotnējiem stāvoklim, arī tas tiek uzsvērts šeit, eh, nu, šajā eh, sadaļā, runājot par darbu. Darbs tātad ir daļa no cilvēka tāda sākotnējā stāvokļa. Tas nav sods, nedz arī kāds lāsts, kā varbūt tās dažreiz uh, smagi nospiestiem eh, strādājot un pūloties, iztiku pelnot, tas varētu šķist, bet eh, no tādā teoloģiskā, bībliskā skatījuma tas nebūtu eh, nav kā tāds sots, lai gan, un tam arī pievērsīsimies tūdaļ, Ādams ar Ievu pastrādā pirmdzimto grēku, pēc kā uh, sūri un smagi būs jāstrādā, lai pelnītu sev e, iztiku. Tā arī, e, par to arī mēs, protams, lasām šajā bībeles fragmentā un šeit, e, šajā baznīca sociālās mācības kompendijā arī tiek norādīts. Tātad smags tas kļuva Ādamu un Ievas grēka dēļ. Šie cilvēki sarāva uzticības un harmonijas saikni ar Dievu. Um, nu jā, par to radīšanas grāmatā mēs lasām. Bet uh, <clears throat> man liekas, ļoti skaisti pateikts, sarāv šo uzticības un harmonijas saiknā ar Dievu, nu, kad uh, tur ir, e, ir šī zināma tāda uh, Dieva plāns uh, šajā visā radībā un, un iecera, kad ir, ir noteikti arī kaut kāda attiecību harmonija starp Dievu un viņa radību un starp cilvēku un pārējo uh, pasauli, uh, Un, kad tas tiek izjaukts, tad arī, protams, eh, diemžēl jāpiedzīvo eh, sāpes un rūgtumi un, un pārdzīvojumi. Ādams un Ieva grēku izraisīja tieši kārdinājumā, eh, tieši no tā kārdinājuma būt kā dievam. Tad šis <clears throat> vēlme būt pašiem kā dievam ir uh, ir bijis eh, tā grēka eh, iemesls. Viņi vēlējās būt absolūti noteicēji pār visu, nepakļaujoties radītāja gribai, kur mm, kopš tā laika zeme kļuva nepaklausīga, nepateicīga un pat atriebīga, tā tiek eh, šeit teikts, atsautoties, protams, uz radīšanas grāmatu. Tātad <clears throat> sagrozītu attiecību dēļ, nepareizu attiecību dēļ, uh, Ehm, gan ar Dievu, no vienas puses, bet arī uh, cilvēkam ar šo radību, ko Dievs ir uzticējis, ko Dievs ir dāvājis cilvēkam, <clears throat> un kas izriet no šīs vēlmes nostāties Dieva vietā, tātad uh, izstumt Dievu uh, tā kā ārā no šīs, um, no šīs pasaules, un nostāties Dievu vietā pārvaldot un valdot par visu, uh, kas bija Ādama un Ievas pirmais mm, grēks, arī sagrauj e, šo harmoniju, kā iepriekš tika minēts šo harmoniju, un kas arī novad pie tā, ka mums dažreiz var šķist, kad jā, ka šī zemi ir un, un darbs ir tāda atriebība, e, kur mums e, grūti un, un smagi jāstrādā, lai izdzīvotu. Uh, <clears throat> mēs esam aicināti apstrādāt un sargāt radīto uh, pasauli. Mēs esam aicināti apstrādāt un sargāt radīto pasauli. Tā ir uh, tēze, kuru, kuru ir jāapzinas un kuru ir uh, um, nu, jāizceļ uh, ik reizi, ka tas ir mūsu uzdevums, bet nevis despotisku un, un augstprātīgi, kā uh, Eh, visa kungiem un, un, un aizstājot Dievu, bet kluži otrādi apzinoties to savu, eh, savu lomu un vietu pasaulē. Es domāju, arī mūsdienu kultūra, kur, kura tik ļoti uh, eh, tiecas domāt par zaļo dzīvesveidu un par ekoloģisko, ekoloģiskiem līdzekļiem, kā apstrādāt un pārvaldīt šo zemi, ir tāda liecība uh, tam, ka cilvēks uh, nu, apzinās arī to, ka e, ne viss ir viņa uh, īpašums, no nu, tādā, ne viss viņam pieder, un kad ir tomēr, kad ir tomēr jārespektē arī um, tā um, radība, zeme, pasauli, um, un, un, un mums kā kristiešiem, manuprāt, vēl jo vairāk vajadzētu apzināties šo, šo uh, saistību un to respektēt un cienīt ar savu uh, Um, darbu, ar savām rūpēm, arī par to, kas mums katram arī individuālā veidā ir uzticēts, ne tikai kā tādā abstrakta uh, ideja par to, ka Dievs ir radījis pasauli un uzticējis cilvēkiem, bet, bet ar ļoti konkrētos veidos, kad uh, šī, šī, uh, šīs rūpes mums katram pašam ir par mūsu katra privāti īpašumu uzticētas, tāpat tās kā eh, konkrētos darba apstākļos, mums ir konkrēts darbs, kas ir jāveic, un tas viss pauž šo mūsu attieksmi pret eh, to radību, kas eh, mums ir dāvāta. Darbs ir jāgodina, jo tas ir bagātības vai vismaz cilvēka cienīgu dzīves apstākļu avots, tā saka sociālā mācība. Kopumā ņemot, iedarbīgs instruments ciņā pret nabadzību – taču nedrīkst krist kārdinājumā to padarīt par elku, jo tajā nav iespējams rast dzīves galīgo jēgu. Darbs ir būtisks, taču cilvēka dzīves avots un mērķis ir Dievs, nevis darbs. Tālūk, atkal redzam, <clears throat> kā baznīcas mācība, sociālā mācība cenšas sakārtot uh, um, nu, vai salikt tādu perspektīvu attiecībā arī uz, uh, uz darba uh, problemātikām, uz darba jautājumiem, vai ne? Tad darbs uh, ir, ir uh, ar, nu, jāgodā šeit, saka burtiski, jāgodā, jo, nu, tas ir uh, tas, kas var mūs, uh, mums nodrošināt labklājību, vai, vai vismaz cienīgus dzīves apstākļus, Eh, kas, protams, uzreiz liek aizdomāties, ja mūsu darbs nenodrošina cienīgas dzīves apstākļus, tad varbūt tās tur kaut kas nav līdz galam kārtībā, arī tāda kritika eh, šeit varētu nākt, un par to es eh, domāju, mēs lasīsim nedaudz arī vēlāk par cilvēku cienīga atalgojuma nodrošināšanu, par to jau gan lasījām, bet visdrīzākais vēl jā, pārdomāsim arī par šīm lietām. Bet tātad, jā, ka darbs ir, ir, ir kaut kas, kas, kas palīdz mums eh, nodrošināt mums vajadzīgo cienīgo dzīves eh, veidu, apstākļus, eh, kas arī mm, palīdz mums cīnīties pret nabadzību un pret postu, ko varbūt tās daudz vietu pasaulē cilvēki piedzīvo, uh, Ehm, mēs arī eh, nedaudz vēlāk dzirdēsim par to, ka eh, caur šo darbu un to ienākumu un tiem līdzekļiem, kas tiek radīti, kad tas viens ir, kad tas ir dots tev, lai tev būtu tie cienīgie dzīves apstākļi, bet ja paliek pāri, tad arī, lai dalītos ar citiem, kuriem varbūt tās kaut kāda iemesla dēļ uh, nav uh, iespēja nodrošināt uh, sev pilnīgi uh, visu dzīvē nepieciešamo. Um, taču nedrīkstam krist tādā eh, galējībā padarot darbu par elku, jo darbs, eh, un šeit tiek uzsvērts, eh, tī, tas nav dzīve, tas nav mūsu dzīve, cilvēka dzīves galīgā jēga. Darbs nav mūsu galīgā jēga, Dievs, Dievs ir galīgā jēga, ne darbs. Dažai varbūt tās šīs attiecības ir pieļauj arī tīri cilvēcīgi, ja mēs tik daudz laika pavadām darbā. Uh, un, un, un ieguldāmies enerģiju un, un izglītība un pūles, viss, kas tiek eh, darīts darbā, kad eh, varētu šķist, eh, kad, kad tā ir mūsu jēga, bet tā gluži, tā gluži arī nav. Darbs ir būtisks, taču cilvēka dzīves avots un mērķis ir Dievs, nevis darbs, tā saka šeit. Un gudrība, gudrība, kas nāk arī no bībliskajiem uh, avotiem saka tādas, manuprāt, ļoti labas lietas. Labāk mazums ar kunga bijāšanu nekā liela manta ar sirds dēstiem. Labāk mazums, bet ar taisnību nekā dižguvums, bet ar netaisnību. No sakām vārdu grāmatas tā saka. Varbūt tās, jā, tāda samierināšanās arī ar maziņa, mazāku uh, daļu kā varbūt es iesaku tā pašam kādreiz varētu gribēties, bet lai tas nebūtu sirds dēstu un netaisnības uh, guvums, lai tas būtu tomēr Dievu svētīts guvums. Tālūk, ejam muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un turpināsim šo uh, dienas katehēzi par mm, darbu, bet ja tu gribi iesaistīties uzdodot jautājumus vai kādus savus komentārus, Eh, teikt, tad tu to vari darīt sūtot īziņas 2 66 77 272 vai zvanot 67 969 131. klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesteris Jānis un turpinām dienas katehēzi runāt par darbu, kā baznīca sociālās mācības arī e, elementu sastāvdaļu darbs, darbs, cilvēka darbs. Un pārsteidzoši e, par darbu un par to cieņu, kas, e, kas caur darbu tiek gūta un, un, kur mēs Bībelē redzam, kad uh, Dievs radīja pasauli un uzticēja, uzticēja to cilvēkam, lai rūpētos un pārvaldītu to, tad būtisks ir arī aspekts par sabatu. Uh, <clears throat> tad, kas šeit tiek teikt, svēto rakstu mācības par darbu vainagojums ir bauslības par sabatu at, uh, atpūtu, sabata atpūtu. Atpūta cilvēkam sniedz iespēju atsaukt atmiņā dieva darbus, sākot ar radīšanu un beidzot ar pestīšanu, kā arī apzināties sevi kā viņa darbu, dieva darbu. Um, tātad sabats arī ir būtiska, būtiska uh, uh, lieta cilvēka dzīvē, ne tikai uh, ne tikai darbs eh, un, un tās eh, milzīgās pūles ieguldītas eh, strādājot, kad ir tomēr arī jābūt šiem attēlpas mirkļiem un, un kad tas savā ziņā arī tā kā pārpalīdzēt, pārorientēt mūs no, šī darba uz, uz lielākām dzīves jēgām vai jēgu, kas ir pats Dievs apzinoties to, ka arī mēs esam daļa no viņa radības. Sabata pieminēšana un pieredze ir kā mūris, kas sargā no pavērdzināšanas darbā, tā šeit tiek teikts. Tad šai atpūtas mirkļiem, ikdienas darba ritmā arī jābūt būtiskai sastāvdaļai, ka viens ir, lai, lai tiešām nepaverdzinātu, lai būtu iespēja atpūsties, bet, bet arī, lai mēs, lai mēs varētu uh, caur šādu ritmisko dzīvesveidu un atpūtu, sabatu novērtēšanu, jeb sveidienas novērtēšanu, arī, arī um, apzināties šo mūsu vietu šajā pasaulē, jā, šajā dieva radībā. Tālūk, eh, jebkāda veida eksploatācijas slēptas vai acīm redzamas eh, tiek noliektas, un sabats eh, var būt kā tāds veids, kā atgādinājums par to, ka mēs nevaram paverdzināt cilvēku šo darbu veikšanā. Sabata atpūta tika ieviesta ne tikai tāpēc, lai varētu piedalīties Dieva pagodināšanā, bet arī, lai pasargātu nabadzīgos, tās funkcija ir arī atbrīvot tautu no cilvēka darba antisociālās deģenerācijas. <coughs> Tālūk, eh, ļoti spēcīgi izskan šie vārdi. Tad sabats arī, lai pasargātu, un jo īpaši pasargāt nabadzīgākos, no, no antisociālas deģenerācijas, kas var notikt tikai, kas var notikt, ja um, darbs tiek tiešām sajaukts vietā ar dzīves mērķi, uh, un, un ja mēs um, uh, tiešām, nu, tieksim, tāda pārvaldīšanu un apstrādāšanu uztveram uh, tik pēdiņās ārkārtīgi nopietni, kad um, nerēķinamies vairs ne ar ko, nedz, nedz ar uh, pasauli, nedz ar uh, nec ar dabu, nec paši ar sevi, un, un protams, ka eh, lielā mērā jau eh, visā šajās attiecībās cieši tieši eh, visneaizsargātākie, nabadzīgākie cilvēki, ja? bet tā tad sabata viena no funkcijām ir pasargāt no šādas antisociālas deģenerācijas, uh, Um, nu, es domāju, jā, um, it īpaši tajās vecās Eiropas um, valstīs, kur, piemēram, es sveidienās eh, veikale arī nestrādā, ir ar tāda lieta, vai ne, kas eh, izceļ atkal un atkal to, kad ir diena, kas ir veltīta tieši ģimenei, kurā es varu kopā uh, gan aiziet uz baznīcu un, un pagodināt Dievu un pateikties par eh, visu, kas man ir dots eh, manā dzīvē, bet arī vienlaikus atrast šo laiku kopā būšanai, ģimenes eh, ietverā, un ja tas pazūd, es domāju, to arī var uztvert kā tādu antisociālu, un cik daudz mēs redzam no to, ka uh, bieži vien uh, svētdienas tiek pavadītas uh, iepērkoties un, un veikalos un tādās vietās. Nu jā, nu, e, tā ir tikai tāda ātra uh, refleksija par šiem antisociālajām, antisociālo deģenerāciju, ja mēs uh, izjaucam šo harmoniju, man patīk, kā iepriekš lasījām, šo harmoniju Dieva radītajā uh, pasaulē, un š, arī šajās attiecībās starp cilvēku un pasaules, cilvēks un Dievs, uh, Un, un, ja tas tiek izjaukts, tad nav jābrīnas, kad arī uh, varam, kad ir jārunā arī par tādu, arī, arī tādu lietu kā tāda antisociāla ģedener, eh, deģenerāciju. Uh, tā, tālūk, um, sešus gadus apsēja savu zemi un ievāc tās ražu, bet septītajā gadā atstāja to nelietotu un ļauj tai atpūsties, lai pēd tautas uh, nabagi, kā arī dzīvnieki, zvēri, ēd lauka, uz lauka atstāto eh, barību. Tā šeit tiek teikts atkal, eh, un šogad, eh, šobrīd, kad mēs arī jubilejas gadu svinam, šī ir arī tāda neliela atsauca uz to, kad jā, dot to atelpu, dot atelpu, kurā atjaunot to kārtību, atjaunot taisnību, kas varbūt tās uh, darba laikā ir, ir zudusi, vai ne, šī kārtība un taisnība sabiedrībā, kur arī šiem mazāk aizsargātajiem ir iespēja atjaunoties un atgūt cieņu un, protams, atgūt vajadzīgo uzturu un nu, visus līdzekļus, kas ir nepieciešami cienīgai dzīves, cienīgam dzīves veidam. Un, un šeit, jā, uz to atkal un atkal norāda, nu, kad tas ritmiskums, vismaz es to tā uztveru, tas ritmiskums starp darbu un atpūtu, un kad um, kā viena tā otra ir būtiskas uh, arī kristīga cilvēka dzīves sastāvdaļas. Es domāju, tas brīžos tad, ka uh, jau piedzīvo kādi izdekšanas un tādas lietas, tad saprot, jā, ka iespējams kaut kas nebija līdz galam uh, kārtībā. Nu, es negribu arī tagad diagnosticēt un pateikt, ka bija darbs nolikts dieva vietā vai par jēgu pieņemts un tā tālāk, lai gan es pieļauju, ka tas galu galā ir daļa no, e, no, no visa, bet, bet man liekas atkal tā mūsu laiku e, e, pandēmija, vai ne tā izdekšanas un visādi šādas lietas iespējams arī uh, E, ir ietekme, izriet kaut kādā mērā vismaz no, no tā, ka šī, šī tāda dievdotā kārtība un, un e, harmonija tiek izjaukta, kad mēs nespējam noorientēties, nespējam sadalīt un nespējam arī atbilstošu cieņu un vērtību tad izrādīt e, no tā mūsu dzīves reālijām. Uh, un kāda var pārņemt varu pār mums. Nu, tā gadās, vai ne? Bet, eh, lai tā nebūtu, eh, tāpēc mēs lasam un pārdomājam. Iesim vēl vienā beidzamajā muzikālajā pauzītē, un tad atgriezīsimies un vēl nedaudz par eh, darba bībliskiem aspektiem, protams, Jēzus darba cilvēks. Tā saka šeit sociālās mācības kompendijā. Thank you. lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēr ik viens, kas sausumā ir cietis. Lai dzīvā lietus milzu lāsēs, atveldzējas katra sirds lai izskautu šās pļavās ziedi. Zied un spožās krāsās smirds, lai piepildās ar tavu spēku. Ik viens, kas bija skumju mākts, kas mitīs asarās un sāpēs, teikt, tevi līgs mēs sāk, lai līdz. tavas mīlas lietus, lai dzēr ik viens, kas sausumā ir cietis, ik grauds, kas valgā zemē krīt, sāks jaunas dzīvības asūdzīt. Lai plūst no tevis dzīvības traumas, tās par lielām upēm kļūst. Lai beislēs bēdu izmocītās, prieks un mīlestība plūst, lai līst ar mums tavas mīlas lietus, lai dzēr ik viens, kas sausumā ir cietis grauds, kas valgā zemē krīt. Sāks jaunas dzīvības asnus dzīt. Savas rokas tev pretī stiepjām. Savas sirdis tev plaši atvērām. tavas mīlas lietus, lai dzēr ik viens, kas sausumā ir cietis, lai līst, lai līst, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēr ik viens sausumā ir dziedījis. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un atpakaļ dienas katehēzē runāsim par, turpināsim šo sarunu par uh, darbu un šodien īpaši pievēršoties tieši bibliskajiem, nu, teiksim tā, teoloģiskajiem aspektiem, darba teoloģiskajiem aspektiem, <clears throat> kas, manuprāt, arī dod eh, perspektīvu, kā raudzīties uz, uz darbu un kā izprast darba lomu, vietu un, nu, varbūt jāsaka tā arī jēgu eh, mūsu kristieša dzīves veidā. Bet eh, šajā atlikušajā daļā gribas arī pievērsties Jēzum. Jo, nu, kā jau mēs kristieši, mēs, Jēzus mums ir uh, paraugs, ne jau, protams, ne, ne jau tikai paraugs, bet tomēr e, šī paraugā dimensija arī būtiska ir šajā, e, šajā gadījumā. Un Jēzus darba cilvēks, e, tā saka baznīca sociālās mācības kompendijas. Jā, Jēzus arī uh, strādāju, un šeit mēs iespējams varam arī mācīties kādas lietas, bet ko? Vispirmā kārtām Jēzus sludinādams māca augstu vērtēt darbu tā šeit tiek teikts. Viņš pats bija rogu darba strādnieks kopā ar Jāzepu kā galvnieks, būdams viņam paklausīgs. Jēzus nosoda laisko kalpu, kas savu talantu apslēpas zemē. Tātad tāda slinkošana pilnīgi noteikti nav cilvēkam paredzēta un cienīga, cienīg, cienīgs stāvoklis, ja tā varētu teikt, nu, kad eh, jā, nu, ir tomēr jāiegulda pūles uh, um, un jācenšas vairāk tad laisko kalpu, nu, es, es gribu teikt slinko kalpu, eh, Protams, tad, kad ir brīvdienas un tad, kad ir svētdiena vai, kā teikt, atpūte, tad, tad tāds uh, slinkums un, un laiskošanās varbūt tās ir pat ļoti liederīgi, tīpaši, ja ir tiešām smags tas darbs, bet <clears throat> kopumā šis princips, ka, ka jā, tāda slinkošana ir nu, pretrunā e, mūsu tādam cilvēciskajam um, e, aicinājumam, ja tā varētu teikt, arī attiecībā uz uh, savu dzīves orientēšanu un darba uh, dzīves uh, kārtošanu. Jēzus savu sūtību raksturo kā darbu. Mans tēvs vēl aizvien strādā, un es arī strādāju. Tā viņš saka Jāņa evaņģelijā. Tad Jēzus savu sūtību, savu misiju saskata kā, kā darbu, un manuprāt, tas arī ir, ir vērtīgs veids, kā paskatīties arī uz, uz Jēzus misiju, bet arī vienlaikus varbūt tās paskatīties uz mūsu katru personīgo misiju, uz tādu parauga perspektīvu, uh, ka arī mūsu, mūsu darbs varbūt tās ir, ir mūsu, mūsu aicinājums, varbūt tās arī ir šī darba elements tajā visā iekšā, kad mēs strādājam līdzīgi kā debes tēvs un līdzīgi kā ar Jēzus. Uz šiem strādniekiem attiecies vispārējais princips, saskaņā ar kuru strādnieks ir savas algas cienīgs. <clears throat> Atkal ļoti uh, īsi, skaidri un gaiši. Strādnieks ir savas algas cienīgs. Uh, Eh, lai kādu arī darbu veiktu, eh, ieguldot eh, pūles un, un savu um, spēku, tad šis cilvēks ir arī cienīgs saņemt, um, šis strādnieks tad ir arī cienīgs saņemt uh, algu un cienīgu algu. Jēzus sludina un saka, māci cilvēkiem nepieļaut, ka darbs viņus paverdzina. <coughs> Tātad nedrīkstam uh, sajaukt uh, darba attiecības un nedrīkstam ļauties tam, ka darbs mūs pavērdzina. Es domāju, daudzi iespējams pat sajūtas nedaudz kā pavērdzināti, darba pavērdzināti. Um, kā to pāraut, kā, to, kā no tā izlausties, ir īpaši uh, ja dažbrīd šķiet vismaz sajūtu līmenī, bet es domāju ne tikai, kad uh, mēs neesam īsti, mēs īsti nekontrolējam šo darba um, daudzumu un smagumu, kad uh, kad tur ir citi, kas kontrolē to, un kad, ja es um, nestrādāšu līdz spēku izsūkumam, arī iztiku ne, nu, nespēšu no, no, nopelnīt, vai ne, un tad šādos apstākļos, protams, kad tad pavērdzināšanas sajūta rodas. Viņiem vispirms jārūpējas par savu dvēseli, iemantot visu pasauli, kas ir dzīves mērķis, Un šādai perspektīvai, šādam skatījumam tad arī pakārtot visu pārējo dzīves, dzīvesveidu un iepriekš arī dzirdējām no atsaucas no sakām vārdu grāmatas, kad iespējams labāk ir, kad ir mazums, bet taisnīgs un tāds, kas nenes sirds dēstus, nevis tā vietā tiekšanās pēc vairuma, daudzuma, bet vienlaiks ir pavērzinot sevi un, un, un zaudējot dzīves mērķi un, un gribas teikt pat ar jēgu. Darbs cilvēkā nedrīkst radīt nemieru. Ja cilvēks ir norūpējies un uztraukts par daudzām lietām, tad riskē pamest novārtā Dieva valstību un viņa taisnību. Tā saka šeit um, um, Um, kompendijas, atsaucoties, protams, uz um, Jēzus dzīves aprakstiem, tas ir uz evaņģēliem, kad darbs nedrīkst radīt nemieru. Jo tādā veidā tas var likt atstāt novārtā Dievu valstību un ar mūsu, mūsu augstāko mērķi, kas ir pats Dievs. Darbs savu vietu, jēgu un vērtību rod tikai tad, ja ir orientēts uz šo vienīgo, kas nepieciešams un kas nekad netiks atņemts. Tas ir uz Dievu valstību, tas ir uz pašu Dievu. Atkal, man, ja mums ir pareizi uh, prioritātes sakārtots, ja mums ir mūsu uh, vērtību hierarhija šeit, ja, ja domā, tā ir sakārtot pareizi un uh, ja eh, dieva vietu neaizņemam mēs paši vai mūsu darbs vai vēl kādā citādā veidā, tad, eh, tad mēs varam būt droši, kad eh, šis darbs arī nesīs jēgu. Nu jā, man, man es kādēļ uzreiz arī gribas nedaudz tā kā aizdomāties par aicinājumu un aicinājumu problemātikām un izaicinājumiem. Bet jā, tas varbūt tās ir citai tēmai un ne pasniedz sociālās mācības tematika, bet redzēsim. Uh, Sabats ir iecelts cilvēku dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. Šajā atpūtas dienā, dziedinot slimos, Jēzus eh, izceļ sabata eh, nozīmi, ka tas ir cilvēka dēļ. Viņš vēlējās parādīt, ka sabats ir viņa, jo viņš patiešām ir Dieva dēls. Sabatu, kurā atpūta kļūst par svētkiem, pēc kā cilvēks ilgojas – un darbs tieši tāpēc, ka mūdina cilvēku piedzīvot dieva sabatu un sadraudzību ar viņu uz zemes aizsāk jaunu radīšanu. Tālūk, atkal, atkal un atkal <clears throat> eh, tiek izcelti tie aspekti, būtiski aspekti, nu, un, un šajā gadījumā arī neaizmirstot par sabatu, tātad par atpūtu, kurā, kurā mēs varam at, at, atjaunoties arī uh, attiecībās ar Dievu, vai ne, un, un ieraudzīt lietas, lietu pareizo kārtību, ja tā var teikt. Cilvēka darbība, kuras mērķis ir pasaules uzlabošana un pārveide, var un tai vajag darīt redzamu pasaulē apslēpto pilnību, kuras pirmsākumus un paraugs ir neredzamais, neradītais vārds. Tātad cilvēka darba mērķis ir pasaules uzlabošana un pārveide. Un, un caur šo neredzam, nered, neradīto vārdu, piedošanu, neradīto vārdu, eh, mēs varam atjaunot eh, šo pasauli. Tad pakārtojot um, Dieva iecerē un plānam eh, šo pasauli, mēs varam arī to atjaunot, uzlabot, pārveidot. Pasaula, kas viņā un caur viņu ir radīta un viņa atpestīta, nav nejauši lietu sablīvējums, uh, bet kosmos. Cilvēkam jāatklāj šī kosmosa kārtība, tā jāņem vērā, palīdzot tai sasniegt piepildījumu. Tālūk. Tātad radītā pasaule nav viss tā nejaušība sakritības, kas, kas izveidojuši mūsu pasauli, bet ka tas ir tā dieva iecerēts kosmos, kuru mums ir jāatklāj, jāatklāj tā kārtība, tās struktūras, jāklāj jēga un mērķis tam šim, šai pasaulē un šīm kosmosa kārtībai, un, protams, jāpalīdz uh, iegūt šo piepildījumu, pilnību, kas, ko mēs varam saskatīt jau šajā radībā. Darbs ir būtiska cilvēka eksistences daļa kā līdzdalība ne tikai radīšanas darbā, bet arī pestīšanas darbā. Arī tā šeit tiek teikts, <clears throat> ka darbs jā, ir, ir skaisti to redzēt kā, kā tad līdzdalība radīšanas darbā, bet nemazāk būtiski un skaisti ir redzēt, kad mūsu darbs arī var būt kā līdzdalība Jēzus pestīšanas darbā, un ar šos tādus garīgos, teoloģiskos aspektus mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Darbu var uzskatīt par līdzekli svēdarīšanai un laicīgo realitāšu dzīvināšanai Kristus garā. Tālūk. Vēl viens um, um, tāds spēcīgs aspekts, ka caur darbu mēs varam uh, svēdarīt uh, šo laicīgo lietu kārtību un atjaunot uh, Kristus garā šo, šo lietu kārtību. Um, tā ir arī raksturīga eskatoloģiskā virzība, tātad virzību uz to valstību kas mums ir sagatavota. Cilvēka brīvība, mm, cilvēka brīvai un atbildīgai, atbildīgi veiktā darba atklāja viņa cie, ciešo saikni ar radītāju un viņa radošo spēku. Cilvēka brīvi un atbildīgi veiktā darbība atklāja viņa ciešo saikni ar radītāju un viņa radošo spēku. Tajā pašā laikā viņš ikdienas cīnās pret grāka izraisīto izkropļošanu, arī tad, kad vaigas viedros pelna maizi. Cilvēka darbs un atbildīgi veikta darbība atklāja viņa ciešo saikni ar radītāju un radošo spēku, bet arī šī cīņa uh, grēka uh, izraisīto izkropļojumu cīņa pret šiem uh, izkropļojumiem ir kā smags darbs. Uh, Eh, kas eh, nes savu vainagojumu. Tālūk, nu jā, <clears throat> ieraudzīt, manuprāt, eh, savā ziņā arī šo garīgo aspektu dimensiju darbam ne tikai šo praktisko materiālo, materiālo pusi, bet ieraudzīt ar, jo, nu, galu galā, es domāju, atkal, ja mēs pavērojam mūsu pašas, mūsu sabiedrību un tas, kas notiek, un, kā jau es teicu, gan uh, gan eh, mūsdienās populārie eh, eko un zaļā dzīvesveida kultūras, gan, gan daudzā literatūra par izdegšanu un, un, un, un dzīves, darba dzīves arī sakārtošanu tā, lai nepiedzīvo ne izdegšanas, ne depresijas, nekādas tādas lietas, liek aizdomāties, kad iespējams iespējams šī garīgā dimensija arī ir nozudusi eh, no mūsu darba izpratnes, un baznīca sociālā mācība būs to norāda un aicina uh, sakārtojam lietas eh, un, un skatāmies, varbūt tās, ka Dievs svētība arī nāk par mums. Ar to šodien tad noslēgšu eh, uz tikšanos nākošajā dienas katehēzē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!